Արցախին նվիրված երաժշտական փառատոն Արցախից դուրս, բայց Արցախի համար երկհան կատարող Լիլիթ Բլեյանի նախաձեռնած Արցախի խաղաղություն փառատոնը աշխարհասփյուր հայ կատարողների երաժիշտների շուրթերով աշխարհին կպատմի Արցախի շրջափակման, հումանիտար աղետի ու արցախցիների կյանքի ու մահվան պայքարի մասին։ Վիրտուալ փառատոնին միացած արտիստները նամակ մանիֆեստ են ստորագրում, տարածում դա սոցիալական ցանցերում եւ իրենց բազմահազարանոց լսարանին պատմում շուրջ 8 ամիս շարունակվող արհավիրքի մասին։ Ռադիոլուրի հետ զրույցում մանրամասնում է Լիլիթ Բլեյանը։ Իմ պատկերացմամբ այն դասական արտիստները, որոնք որ միջազգային լուրջ բեմերում են հանդես գալիս, կլինի դրանք օպերային թատրոններ, ֆիլհարմոնիաներ, ունեն բավականին լուրջ հանդիսատես, բավականին ազդեցիկ մարդիկ են լինում այդ հանդիսատեսի կազմում։ Ես մտածեցի, որ այդ արտիստների ձայնը Արցախի շուրջ ավելի բարձր լսելի դարձնելով մենք կարող ենք նաև իրենց այդ սպეციფიկ լսարան ակտիվացնել Իսկ ինչ կարող եմ անել ես Արցախի ու Արցախահայության համար։ Հենց այս հարցի պատասխանը դարձավ փառատոնի հիմքը, անկեղծանում է երկհանը։ Սկզբում կապ է հաստատել իր գործընկեր երաժիշտների հետ, հետզհետե շրջանակն ավելի է մեծացել։ Այս պահի դրությամբ ավելի քան 3 տասնյակ արտիստ աշխարի տարբեր երկրներից դարձել է Արցախի ձայնը։ Այսինքն սա սիմվոլիկ ակտ է դառնում, իրենք ունեն ձայն, որը իրենք հնչեցնում են արվեստ, երաժշտություն, գեղեցկություն տարածելու համար Այսօր իրենք իրենց ձայնը օգտագործում են Արցախի խնդիրը, շրջափակման խնդիրը, լրջագույն, ծանրագույն ճգնաժամի հարցը բարձրաձայնելու համար։ Բարիտոններ Աքսել Դավոյանը, Նավասարդ Հակոբյանը, Գուրգեն Բավեյանը, աշխարհահռչակ սոպրանոներ Մարիա Գուլեգինան, Ռոզան Մանթաշյանը, Լիաննա Հարությունյանը, ջութակահարուհի Նարինե Դելայանը եւ այլ փառատոնի միջոցով դիմում են իրենց հանդիսատեսին։ Մենք երկար տարիներ լցրել ենք ձեր սրտերը գեղեցիկ մեղեդիներով եւ ներդաշնակությամբ։ Այժմ էլ ահա խնդրում ենք, որ դուք բաց պահեք ձեր ականջներն ու սրտերը պաշարված արցախցիների ձայնի համար։ Մեզ հետ եղեք այս ծայրահեղ պահին, եկեք միասին ավելի բարձր հնչ հնչեցնենք Արցախի ժողովրդի ձայնը, ասված է տարածվող հաղորդագրության մեջ։ Արցախի սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ավակ ու գրծեր, բարեկամներ, Աստուծո ապարքեված խաղաղությունը վայելելու մեր տենչը միավորել է բոլորիս Արցախի խաղաղության փառատոնին է միացել նաև կոմպոզիտոր մայստրո Տիգրան Մանսուրյանը։ Նա կոչով դիմել է ոչ միայն փառատոնին միացած արտիստներին, այլև արցախցիներին։ Այս կողտրիկ աշխարը այսօր նորից ծայրահեղ ծանր օրեր է ապրում։ Նորից մռայլ ամպերեն կուտակվել նրա չնաշխարիկ երկնակամարում։ Մարդկային ու մարդասիրական աղետի օրհասական այս օրերին հայությունը դիմադրում է ու դիմանում Այս փառատոնն առաջին հերթին տեղեկատվական արշավ է։ Աշխարհը պետք է իմանա, թե ինչ է կատարվում 120 հազար մարդու կյանքում իրենց պատմական հողի վրա, շեշտում է երկհան կատարող Լիլիթ Բլեյանը ու ընդգծում. իրենք պարզապես հարթակ են ստեղծել սրտացավ մարդկանց համար։ Կոչը մեկն է, պետք է չլռել ու գործել։ Եվ ամենակարևորը սա ուղղված էր նաև հենց Արցախի ժողովրդին, որպեսզի իրենք տեսնեն, որ այն արտիստները, որոնք այս բանի զրկված են իրենց համար հենց Արցախում ելույթ ունենալու հնարավորությունից, իրենք իրենց հետ են իրականում։ Կապ չունի իրենք որտեղ են այս պահին ելույթ ունենում, որ երկրում են, որ բեմում են, չգիտեմ, Վերդի են ներկայացնում Պուչինի թե Բախ, բայց իրենք իրենց մտքով, իրենց սրտով այս պահին Արցախում են այդ դժվարությունները կարող մարդկանց կողքին են Նախաձեռնող թիմի անդամները նաև հերավար նպատակ ունեն՝ ծրագրում են կյանքի ճանապարհը բացվելուն պես նաև հենց Արցախում դասական երաժշտության իրական փառատոն կազմակերպել, որին հրավիրված կլինեն բոլոր այն արտիստները, ովքեր այսօր դարձել են Արցախի ձայնը։ Աննա Հարությունյան, Ռադիո լուր